Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ։ Տոնական օրերին սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն ավելի հանգիստ է եղել։ Ավարտել է համար 5 ընտրատարածքում տեխնացուների գրանցման փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետը։ Մեկնարկել է 2017 թվականի առաջին զորակոչը։ Միջի մասնագիտական կրթությունն ու արհեստագործությունն Արցախում ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով պետությունն էական քայլեր է ձեռնարկում։ Առանց ԼՂ իշխանությունների եւ հասարակության մասնակցության Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ցանկացած փորձ կարգելափակվի Ստեփանակերտի կողմից։ Այսօր 20-րդ դարի հայտնի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունվարի 8-ին եւ լույսինի գիշերը Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 420 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Տոնական օրերին սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն ավելի հանգիստ է եղել։ Այս մասին երեք հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Տոնական օրերին սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն ավելի հանգիստ է եղել, բայց դա չի նշանակում, որ հրադադարի խախտում չի եղել։ Հակառակորդը շարունակում է բարբերաբար կրակ արձակել, դա հիմնականում չթիրախավորված ընդհանուր ֆոնային կրակ է։ Մեր զինված ուժերը թիրախային արձագանքում են միայն այն դեպքերում, երբ թիրախ խոցելու անհրաժեշտություն կա։ Մեր քաղաքական մոտեցումն Նպատակն այն է, որ զինադատարի ցանկացած խախտում միջազգային պարտավորության խախտում է, ինչին պետք է ռազմական գնահատական տալ, նշել է նախարարը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին դեկտեմբերի 29-ին հակառակորդի կողմից իրականացրած դիվերսիոն փորձի ժամանակ սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի դին դեռ հայկական կողմի մոտ է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Այն տեղեկությունը, որ տիրապետում է գլխավոր շտաբը, ամբողջությամբ հասանելի չէ հասարակության համար։ Հասարակությանը տրամադրվում է այն տեղեկությունը, որը գաղտնիություն չի պարունակում։ Այն, ինչ դեկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանին, հանրամասն վերլուծվել է։ Կարող է միայն ասել այն, որ հակառակորդը, որն առաջադրանք է կատարել, խոցվել է եւ այժմ դին մեզ մոտ է։ Մնացած տեղեկությունը գաղտնի է։ Միայն կարող եմ ասել, որ խումբը, որ մեկնել է աջակցելու, բավական հմուտ է գործել եւ հնարավորություն չի տվել հակառակորդին նպատակն իրականացնել, ասել է նա։ Մովսես Հակոբյանը նշել է, որ առաջնագծի արդիական տեխնիկայով հագեցվածության շնորհիվ հնարավոր է դարձել կանխագուշակել հակառակորդի հարձակումը եւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռ ձեռնարկել։ 2016 թվականի ընթացքում տեղեկատվական պատերազմին նոր որակ է հաղորդվել, իսկ հայկական կողմը զարգացնում է իր իմունային համակարգն այդ ոլորտում։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմից հետո մինչև 2016-ի ավարտը տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի կողմից կիրառվող տեխնոլոգիաներին։ Նրա խոսքով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը տեղեկատվական դաշտում հաղթել է։ Հաղթեցինք առաջին հերթին ներքին միասնականության շնորհիվ։ Այստեղ էին հայաստանյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները Սփյուռքից եւս։ Դավիթ Բաբայանն առանձնացրել է նաեւ օտարերկրյա լրատվամիջոցների ներկայությունն Արցախում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Համար 5 ընտրատարածքում ԼՂ ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների անցկացման նպատակով ավարտվել է տեխնացուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ասկերանի տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը։ ԼՂ ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով ինքնառաջադրվել են երկու տեխնացուներ՝ Անդրանիկ Սամանապակ պատասխանատվության ընկերության տնօրեն Վաչիկ Միքայելի Բալասանյանը եւ Արցախի պետական համալսարանի ավագ դասախոս Վիլեն Սաֆարի Սաֆարյանը։ Առաջադրված երկու թեկնածուներն էլ անկուսակցական են։ Հիշեցնենք, որ համար 5 ընտրատարածքից ընտրված ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Վիտալի Բալասանյանի падգամավորական լիազորությունները ԼՂ ազգային ժողովի ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 19-ի արձանագրության հիման վրա դեկտեմբերի 16-ից դադարեցված է համարվում։ Հանրապետական զինվորական հավաքակայանում մեկնարկել է 2017 թվականի առաջին զորակոչը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Պաշտոնյակ ծնողներ, հասարակության ներկայացուցիչներ հավաքվել են հաջորդ քաղաքի զինվորական կոմիսարիատի Բաքում իրենց զավակներին հայրենիքի պաշտպանության վեր գործին ճանապարհելու։ Ողջունելով ներկաներին, հաջորդի զինկոմիսար Անդրեյ Դերսյանը նշեց, որ օրը խորհրդանշական է բոլորի համար, Նահամոզմունք հայտնեց գործարայությունը մեր բանակում նրանց ավելի առնական եւ կամային կդարձնի եւ երկու տարի անց տուն կդառնան առավել ինքնավստահ ու համարձակ։ Անդրեյ Ներսյանը հորդորեց նորակոչիկներին անձնեվիրաբար ծառայել հայրենիքին ու աննարսոտ նվիրել այս սուրբ գործին։ Ինչպես դա արել են ավակ Սերունդը, ինչպես կատարեց ապրիլյան պատերազմի մասնակից յուրաքանչյուր մարտիկ։ Իրենց ելույթներում ծնող Լևոն Մելքունյանը Արցախի ազատամարտիկների միության հադրուտի տարածքային ստորաբաժանման նախագահի տեղակալ Արթուր Մարդանյանը, հադրուտի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Գագիկ Արթուր Մինասյանը, շրջվարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը շնորհավորեցին նորակոչիկներին, ինչպես նոր տարվա, այնպես էլ բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ։ Ցանկացան բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Միջոցառման ընթացքում հնչում էր երկու երաժշտությունը։ Նորակոչիկները հին կոմիսարիատի բակից մտան Սուրբ Հարություն եկեղեցին, որտեղ օրնակի խոսք ասաց Տեր Մաթեոս քահանան։ Երկու երաժշտան նրանք շարժվեցին դեպի քաղաքի Ուշամալիր, որտեղ հարգանքի տուրք մատուցեցին Կոամարտում զոհված ազատամարտիկների դեշատակին կանգնեցված հոշարձանին։ Նրանք հանդուրտ քաղաքից ավտոբուսով շարժվեցին դեպի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Հույսով եմ, որ ոչ մի զինակոչի գլուխ չի բախի։ Բարձր դրամատրությամբ, հպարտությամբ ծառայության կգնա փոխարինելու ապրիլյան պատերազմ հաղթանակ կերտած երկտարեցի զինվորներին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ԼՂ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը տարեվերջին հանդիպել է լրագրողների հետ, ներկայացրել տարվա ընթացքում գերատեսչության կողմից կատարված եւ 2017 թվականի նախանշված ծրագրերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Կարեն Միրզոյանի խոսքով Արցախի միջազգային ճանաչումը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնացել են ԼՂ արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթ ուղությունները։ Արտգործնախարարը նշել է, որ ինչպես ողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այնպես էլ գերատեսչության արչև ծառացած լրջագույն մարտահրավեր հանդիսացան ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ ագրեսիան եւ դրա հետևանքների հաղթահարումը։ Ապրիլյան պատերազմը ագրեսիան հարգամարտության կարգավորման համար մարտահրավերեց այն առումով, որ շատ կարճ մի ժամանակում իջիկ դարձրեց թե միջնորդների, թե հակամարտության հայկական կողմերի բոլոր ջանքերը տանել կարգավորումը բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, որը Ադրբեջանի վարչակազմի անհերատես, նույնիսկ կարող ենք օգտագործել այդ բառը հանցավոր քաղաքացիական արդյունքն է։ Ունենք բանակցային գործընթացում ձևավորված դադար ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարությունն համապատասխան հայտագրեր է տարածել տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, ինչպես նաև օժանդակել ԼՂՀ այլ ատյանների եւ գերատեսչությունների տրամադրման տեղեկատվության տարածմանը։ Լրատվամիջոցների հետ արված աշխատանքների շնորհիվ միջազգային լսարանին է ներկայացվել ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ Արցախի դիրքորոշումը։ Մենք շարունակելու ենք մեր տեսակետը ներկայացնել զանազան միջազգային հարթակներում, նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի միջնորդներին։ Տարվա ընթացքում ունեցել ենք երկու հանդիպում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ անմիջապես ապրիլյան ագրեսիան հաջորդած օրերին, համանախագահները ժամանել էին տարածաշրջան։ Անդրադառնալով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին Կարեն Միրզոյանը նշել է, որ առաջին հերթին պետք է ջանքերը կենտրոնացնել շփման գծում կայունության եւ կանխատեսելիության ապահովման եւ բանակցությունները վերսկսելու համար անհրաժեշտ պայմանների ձևավորման վրա։ Այս ուղղությամբ լուրջ քայլ կհանդիսանա Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Մեկ օրակ շատ པարզ է հստակ պատկերացում, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի բանակցային գործընթացը վերսկսվի։ Դրա մասին բազմից խոսել ենք, խոսել են ոչ միայն ես, նախ եւ առաջ դրա մասին խոսել է հանրապետության նախագահը, այս հարցի շուրջ հայտարարություններ անելու իրավունք ունեցող այլ արցախյան պաշտոնյաներ եւ ներկայացուցիչներ ակնհայտ է որ անհապաղ պետք է վերականգնվի 1994 թվականին հրադադարի ռեժիմը իրագործվի իր ամբողջ խստությամբ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է Միջին մասնագիտական կրթությունն ու արհեստագործությունն Արցախում ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով պետությունն էական քայլեր է ձեռնարկում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Անպայման բարձրագույն կրթություն ստանալու ձգտումը վերջին շրջանում կարծես հետընթաց է ապրում։ Այժմ դպրոցն ավարտելիս շրջանավարտները հաճախ նախընտրում են որևէ արհեստ սովորել։ Պետք է ասել, որ պետությունն էլ ամեն ինչ անում է, որ միջին մասնագիտական կրթությունն ու արհեստագործությունն ավելի գրավիչ դառնան։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի գնահատմամբ կարծես թե շրջանավարտների մի զգալի մասն արդեն հասկացել է, որ նաև կարևոր է արհեստ սովորելը եւ ասեմ, որ աստիճանաբար պայմաններ են ստեղծում այս ուսումնական հաստատություններում, օրինակ Մարտունիում վաղուց է որ արդեն յուղերից երեխաների ապան հարց լուծված է ավտոբուսներով, ասեն գալիս, բարապոխներ ավարտում գնում են Ստեփանակերտի ուսումնարանի համար այս տարի նաև սահմանվել է պետության կողմից շրջաններից եկածների համար բնակարարային վարձ, Շուշիի եզնիկ մոզյան արիստակոծական ուսումնարանում ինչպես համակացարնային պայմաններ են վերապահոված, այնպես էլ նրանց սննդի հարցերն են փոխվում։ Ասել է թե բոլոր պայմանները ստեղծում են, որ երեխաները կարողանան որևէ արհեստի դերապետել։ Հատկապես ցանկանում եմ դնել Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսմանը, որ Եզնակի մեր տարածաշրջանում իր հարմարություններով եւ ընտրվել այնպիսի մասնագետներ, որոնք որ առաջնահերթ նշանակությունն են մեր հանրապետության տեսչան տարբեր ոլորտներում արհեստավորների աշխատանքի համար։ Միջին մասնագիտական կրթությունն անշուշտ որոշակի պահանջարկ ունի։ Համապատասխան կրթօջախները հիմնականում կենտրոնացած են Ստեփանակերտում, ինչպես ասենք, Պարարվեստի ուսումնարանը, երաժշտական ու բժշկական քոլեջներն ու Գրիգոր Նարեկացի համալսարանին կից գործող քոլեջը։ Միջին մասնագիտական կրթական օղակն ընդգրկված է նաև Շուշիում գործող Հայաստանի ազգային agrarային ու տեխնոլոգիական համալսարանների կրթական ծրագրերում։ Այս հաստատությունները եւս լիարժիքորեն կարողանում են իրականացնել իրենց առաջադրված խնդիրները։ Այսինքն կարողանում են ապահովել այն ուսանողության քանակը, որոնք որ սահմանված են կառավարության համապատասխան որոշումներով։ Սլավա Ասրյանի համոզմամբ միջին մասնագիտական կրթության ու արհեստագործության մասին երիտասարդների ընկալումների այս միտումը կշարունակվի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Չի բացառվում, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը պայմանավորվածություն ձեռք բերեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ գործընթացն ակտիվացնելու վերաբերյալ։ Նման կարծիք է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի Լեսթերի համալսարանի հետախուզության անվտանգության ու ռազմավարության բաժնի գիտաշխատող վերլուծաբան Էդուարդ Աբ รา համյանը, անդրադառնալով գալիք տարում ռուս-թուրքական հնարավոր մերձեցման տեսանկյունից Հայաստանի համար հնարավոր հետևանքներին։ Ըստ նրա, ապրիլյան դեպքերից հետո Ռուսաստանն առավել ակտիվ ու նախաձեռնող է դարձել որպես համանախագահող երկիր։ Այս համատեքստում քիչ դեռ չի խաղում այն հանգամանքը, որ հարավային Կովկասն ավանդապես դիտարկվում է Պուտինի կողմից որպես իր բացարձակ երակայության տարածաշրջան, եւ հետեւաբար Մինսկի խմբում առավել վճռական կեցվածք ընդունելու հիմք է տալիս նրան։ Ըստ փորձագետի ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները Սիրիայում եւ ընդհանուր մերձեցումը 2017-ին տարածաշրջանում կստեղծեն նախադրյալներ Ռուսաստան-Թուրքիա առավել ակտիվ համագործակցության համար։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ցանկացած փորձ առանց ԼՂՀ իշխանությունների եւ հասարակության մասնակցությամբ կարգելափակվի Ստեփանակերտի կողմից։ Նման կարծիք է հայտնել ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը։ Կարելի է վստահորեն պնդել, որ երբ հակամարտության կողմերն ու միջնորդները տրամադրվեն իրական փողզիջումային լուծման, նրանք անմիջապես կներգրավեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղակարգավորման գործընթացին։ Դա նույնն է, թե կոսովացիների խնդիրը լուծել առանց կոսովացի խնդիրների, Աբխազիայի խնդիրը առանց աբխազների, Ղրիմի խնդիրը առանց թերակղզու բնակիչների։ Թեպետ այդ երեք խնդիրներն արդեն լուծված են եւ լուծվել են հենց այդ շրջաների բնակիչների կամ արտահայտման միջոցով, այլ ոչ թե նրանց մեջքի հետևում դուր գալիս է դա ինչ որ մեկին, թե ոչ, ասել է փորձագետը։ Այսօր 20-րդ դարի հայտնի կինոռեժիսոր Հայաստանի եւ Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյանօրն է։ Աշխարհահռչակ ռեժիսորի թողած ժառանգության մեջ ցայտուն արտահայտված է Կովկասի բազմազանությունը։ Նրա գլուխգործոցը նռանգույնն է, որը պատմում է Սայեդ Նովայի կյանքի մասին։ Փարաջանովը մահացել է քաղցկեղից 1990 թվականի հուլիսին Երևանում։ Ջրհեղեղներ ու երաշտ, հակամարտություն ու թակավորական սկանդալ։ Սրանք 2017-ին ֆրանսիացի աստղագետ ու մարգարե Նոստրադամոսի կանխատեսումներից մի քանիսն են։ Բրիտանական պարբերականներից մեկը հրապարակել է նոր տարվա համար աստղագետի կանխատեսումներից մի քանիսը։ Նախ 2017-ին ջրհեղեղներ կլինեն, մյուս կողմից էլ երկարատև երաշտ կնկատվի։ Նոստրադամոսը նաև կանխատեսել է կայծակահարություն, որից կմահանա մեծ մարդը, հակամարտություն ֆրանսիական Ռեմսում ու Լոնդոնում ու Մայրամուտի ճակատամարտ մեծ ազգի մաս մասնակցությամբ։ Աստղագետը կանխատեսել է արևմուտքի թուլացում 2017-ին, քանի որ արևելքը կթուլացնի արևմուտքը։ Նաև ըստ կանխատեսումների 2017-ին թակավորական ընտանիքում սկանդալ կբորբոքվի, որը կապակցված կլինի թագուհու գախնազերծված նամակագրության հետ։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում որոշ ժամանակ հանգստություն կտիրի։ Մարտիկ անվտանգ ճամփորդելու են երկնքում ու երկրի վրա, իսկ հետո նորից սկսվելու են պատերազմները մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արտուր Աբ รา համը մասնակցել է Գերմանիայի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Լուկաս Պոդոլսկու կազմակերպած բարեգործական հանդիպմանը։ Այն կայացել է Գերմանական Գումերսբախում։ Հանդիպման հասույթը կփոխանցվի ֆուտբոլիստի բարեգործական հիմնադրամին։ Եղանակի մասին